Anem a contar un fragment de la història de Denia que va començar els primers anys del segle XX. Els seus protagonistes no van ser reis ni marquesos, van ser els propis deniers i denieres, xiquets, dones i homes de la ciutat. Era el final del segle XIX. Denia era una ciutat cosmopolita amb una economia vital gràcies a un monocultiu, l'exportació de la pansa, el seu port era lloc d'encontre de llauradors i comerciants que embarcaven la fruita a diferents països, un tragí d'anar i venir de carros i gent. A l'esquerra de la imatge tenim un antic magatzem de pansa, edifici situat a la plaça del convent de Sant Antoni de Dènia. Alguns factors econòmics, com la malaltia de la filoxera en les vinyes de Moscatell i la competència d'altres mercats, acabar en aquella època daurada i la població hagué de replantejar-se la seva forma de vida i, sobretot, nous treballs. La crisi es va acusar a partir de 1890, on tancaren les fàbriques que generaven treball en el món de la pansa. Les eines i la maquinària restaren inactives. Però no va ser per molt de temps. Una nova indústria va néixer a Dènia, la del joguet, en 1904, començà a funcionar la primera fàbrica de joguets de, de llanda. Un fa, uns fabricants alemanys residents a Dènia, destacats en la comercialització i exportació de la pansa, els germans Ferchen, van ser els pioners d'aquesta nova aventura industrial. En aquesta primera fàbrica de joguets de llanda treballaven principalment les dones i xiquets, xiquets a partir dels 12 anys. Hi havia dones casades, però predominaven les fadrines que estalviaven els diners per fer-se-la imprescindible en l'època. Moltes d'elles, una vegada casades, deixaven la fàbrica. El 1913, un fabricant de denya, Pedro Riera, començà a fabricar jogues de fusta, principalment reproduccions dels mobles de l'època d'una gran qualitat i originalitat, en aplics metàl·lics importants d'Alemanya. El 1921 s'experimentà una organització social de treball, el cooperativisme. La Diana va ser una de les primeres cooperatives. Un grup de treballadors s'emanciparen del patró i fundaren la cooperativa en capital propi, en accions populars de 25 pessetes cadascuna. L'any 1929 ja existien a Denia més de 20 fàbriques de joguets i aquest mateix any el joguet d'esport de Denia va estar present en l'exposició internacional de Barcelona. Un dels fabricants més prestigiosos de Denia, Sauquillo, obté el diploma d'honor. A partir d'aquesta data, fins al 1935-36, s'intensificà l'exportació de joguers de Denia cap a Bèlgica, Holanda, Suïssa, Anglaterra, els països escandinaus i fins i tot a l'Índia. El ferrocarril i el vaixell eren els principals mitjans de transport i posteriorment s'introduïren a poc a poc els camions. Amb la Guerra Civil es varen acabar les exportacions. El sector es va unir per afrontar la crisi i constituïren de forma mancomunada la indústria juguetera col·lectiva, que aglutinaria tota la producció joguetera durant la guerra. La fàbrica Sauquillo, una de les més importants, el 1936 va plegar a tindre 144 treballadors i aconseguir estar dotada de maquinària moderna adequada als processos de fabricació. Aquesta és la fàbrica de Sauquillo, d'aquella època. Arribada la postguerra, la indústria del joguet es va convertir en la principal font de mà d'obra entre la població de Niera. En 1947, una de les fàbriques, la de Vicent, Vicenç Moncho, tenia ja més de 20 treballadors. I en aquesta època hi havia a Dènia ja més de 50 fàbriques. La fusta continuava sent la primera matèria prima i gràcies a les tècniques i a les creacions de dissenyadors i modelistes, per cert, molt imaginatius, el joguer de Dènia destacava en el mercat. El paper era el primer suport d'una idea que es materialitzava en un joguer, després d'un llarg procés. Un dels trets més característics del joguer de fusta és el seu colorit de tonalitat molt vives, com podem apreciar en aquests dibuixos, dibuixos proposats pels dissenyadors. Així, inclús, podem observar com el dissenyador anota al marge del paper els colors, aquí a l'esquerra, que tindrà el joguet una vegada finalitzat. L'any 1947, algunes fàbriques començaren a treballar amb la llicència d'alguns productes de Walt Disney una gran novetat i un gran èxit per a les fàbriques que la van aconseguir. El joguet en blanc. S'anomena joguet en blanc als joguets de fusta sense pintar. Hi havia fàbriques que es dedicaven a construir aquest tipus de joguets i altres fàbriques els acabaven pintant-los i perfeccionant els detalls. Es treballava a les fàbriques, però també a domicili, el que avui s'anomena treball en negre. En aquella època, aquest model de treball s'anomenava sucursal. Existien també les indústries auxiliars que fabricaven accessoris. La fusta, la llanda i el ferro donaren pas a nous materials com la goma i el plàstic. Això va significar canvis en la indústria del joguet. Es van tancar algunes fàbriques, es van transformar les ja existents i van aparèixer empreses que treballaven en els nous materials i les modernes màquines de l'època. A partir dels anys 60, els fabricants verificaren els múltiples avantatges del plàstic i els seus derivats. L'any 1962, Denia va participar en la primera Fira de Mostres de València per a representants, els clients i els fabricants es va convertir en un punt d'encontre per comprar i vendre, intercanviar idees i conèixer els nous articles. Al començament de la dècada de 60, alguns fabricants de Dènia s'uniren i formaren una associació, Jullarco. Era una forma de potenciar l'adquisició de matèries primeres a menor cost i de donar una imatge sòlida a l'exterior. El 9 de febrer de 1971, 55 empreses signaren el reglament de l'associació i dos anys més tard construïren un polígon industrial on hi havia la major part de fàbriques de joguets i fàbriques auxiliars, tub metàl·lic, rodes de goma, plàstics i galvanoplàstia. La crisi del petroli del 1973 va fer pujar el preu del plàstic. Hi havia grans dificultats per aconseguir la matèria primera, però una de les raons que varen acabar la indústria jugatera de Dènia va ser l'explosió de turisme en la nostra costa. Era més rentable invertir en apartaments i xalets que renovar la maquinària. En aquest llibre que avui presentem hem intentat acostar-nos a la realitat d'aquella indústria del joguer de Dènia, que va néixer a principi del segle XX. Hem indagat sobre els processos de producció, amb les diferents matèries de llanda, fusta, ferro i altres. I ens hem acostat a uns resultats, els joguets. Ara contemplarem alguns d'ells com a representació de tot el que s'ha fet a Dènia i que molts pocs coneixen, el joguet de llanda. L'inici d'aquella indústria va ser el joguet de llanda, o joguet metàl·lic, decorat amb pintura o amb estampació litografiada, com aquest arrossegall de postilló de Ferche. Es fabricaren diferents tipus de joguets, com arrossegalls, trens, cuinetes, cotxes, però, de le, però una de les matèries més utilitzades en el joguer de Denya va ser la fusta. Es feien joguets de tots tipus, massissos, retallats, tornejats, calats... Els jogues de fusta, eh, com els més representatius, en la indústria lloguetera de Denia oferien una gran varietat de models. Aquí veiem arrossegalls, casetes, bolos, birles, casetes... Altres eren relatius al transport, transport de l'època, com els carros, camions, vaixells avions. Este avió, per exemple, era de corda, inclús alguns tenien corda. Alguns joguets eren autèntiques reproduccions de la realitat del moment, com aquesta sala de bany que, de, que té de tot. Hasta una xica que la netejava, això és molt interessant, eh? <laughs> També eren molt graciosos els moblets d'acord amb la moda de l'època, com aquest armari amb el llit plegable i empotrat el joguet d'esport. A Dènia es considerava el joguet d'esport els tricicles, autos, patinets, bicicletes, joguets amb rodes que afavorien l'exercici motriu dels xiquets. El joguet d'esport era una de les principals modalitats que donaria fama a Dènia, per la seva perfecció i per el seu acabat. El ferro i la fusta eren les matèries fonamentals. Posteriorment s'incorporaren la goma, el plàstic i el tub. En un tricicle, les peces fabricades en fusta eren la plataforma o seient i el manillar. La resta, normalment, era de ferro. Alguns tricicles tenien formes capritxoses d'animals, avions... Una innovació va ser la de les bicicletes plegables, que afavorien el seu transport. També hi havia diferents models de patinets i estaven construïts en les mateixes matèries que els tricicles, fusta, ferro, tub. Destaquen altres joguers d'esport, com eren les motos i els cotxes, que reproduïen els vehicles dels adults de cada època. No sé si han vist en l'exposició la Vespa i els cotxes, un cotxes, els cotxes de l'època, efectivament. Discuten, discuten. els scooters. de cartó. Entre els anys 1930 i 1950, el material principal utilitzat per fer nines, ninotecs, animals i personatges de tot tipus va ser el cartó. Bènia, que havia sigut pionera en el jove de llanda i d'esport i que havia adquirit una enorme fama en el de fusta, començà a produir alguns joguets amb aquest material. Inclús alguns d'ells Eh, d'estos joguets, com aquí està el gosset, tenien ja moviment. L'acabat fet a mà d'aquests joguets de cartó es realitzava amb pintura, en teixits i altres elements. Este tipus d'arrastre, no sé si ho conegueu, és el que diu de postilló, que porta una vareta, que és el nom que li donaven. La indumentària de les nines era molt variada i requeria diferents teixits, com l'organdí, bitxí, piqué, seda, crepé. Realment eh, sols n'hi havia una o dues fàbriques d'aquests articles, el que passa que pensem que també eren representatives i n'hi havia que, que anomenar-ho. A Denia també existien dues fàbriques molt bàsiques de joguers de feltre, drap i peluig. Treballaven amb una màquina de cosir i una premsa, les agulles, les tisores i la cola blanca eren els elements indispensables. En un primer moment, els ninots estaven farcits amb palla, suro i guata. Posteriorment, s'introduïren diferents materials sintètics. Amb l'aparició del cel·luloide i del plàstic, s'incorporaren aquests nous materials per a la realització dels caps. La resta del cos continua sent de draps com podem veure en aquesta nina de la fàbrica Marilita, que és una de les que va produir aquest tipus d'articles. A Denia, a més dels joguets, es fabricaren moltes modalitats de jocs individuals i col·lectius, que no anaven dirigits solament als xiquets, sinó a públics molt diferents. Aparegueren els jocs de taula, escacs, parxís, dames, molt variats. Des dels més senzills de cartó plàstic als fabricats amb materials d'alta qualitat com fustes nobles i resines. Una innovació va ser la transformació d'estos llocs en llocs magnètics de dimensions menudes útils per a traslladar-los en els viatges. Altres tipus de jocs, de jocs fabricats a Dènia van ser els billars, les birles, els futbolins... El futbolí va ser un dels jocs amb millor acceptació. Hi havia molta varietat Inclús es van patentar alguns models de sobretaula i plegables. La indústria del joguet es diversificà i algunes fàbriques es dedicaren a mobiliari infantil i escolar, com pissarres i pupitres de diferents tipus. El mobiliari de jardí va ser altra de les alternatives a la indústria del joguet, fets amb tub, fusta i plàstic, engronçadores, tobogans, balancins... Un capítol important en el món ludi de xiquets i adults han estat les disfresses. La creació i confecció a Dènia ha tingut una enorme representació nacional i internacional i una gran creativitat. De la fàbrica Hosman. La goma va servir per fabricar jogues senzills com a punyalets, martells, destraletes... També ha tingut molta importància en la fabricació d'accessoris, per exemple, en les rodes i els manillars dels jogues d'esport els inicis del plàstic van ser cap al 1960. Aquest material va transformar per complet el món industrial. Tot tipus de joguets, arrossegalls, autos, motos, tricicles, tots van ser fabricats amb plàstic. El plàstic obligava els fabricants a renovar tota la maquinària. Això suposava una gran inversió en les noves màquines i, a més a més, l'aprenentatge en una manera diferent de treballar. Alguns fabricants decidiren tancar davant aquesta transformació tan radical. En el nostre llibre hem intentat valorar la importància del joguet i mostrar en imatges una representació de la gran varietat de joguets que es fabricaren. Avui, algun, algunes d'aquelles peces emblemàtiques han viatjat molts quilòmetres, de Dènia a Figueres, per a mostrar-los en aquesta exposició que hi ha davant. Es mostrem eh, la façana, en aquesta prepositiva, del Museu del Joguer de Dènia, inaugurat en maig del 1999. Si, eh, si el visiteu, podeu contemplar la singularitat d'aquest museu, perquè totes les peces que hi hagi exposades són fabricades a Dènia. I volem acabar aquesta visió general de la indústria joguetera a Denia comunicant-nos l'estranyesa i el suport dels mateixos deniers pel gran nombre de fàbriques que hem pogut constatar en aquest treball. Al voltant de 100 i sempre deixant oberta la possibilitat del nom d'alguna fàbrica que no hagi arribat a les nostres mans. Algunes han estat en actiu durant un període molt curt i altres han arribat amb les portes obertes fins als 70 i més anys. I el que podem afegir és que en aquest moment pues, Denia només té una fàbrica de joguets, de les 100 que hem pogut nosaltres catalogar. Nos han dedicat al turisme, diuen. Creiem que Denia i tots els amants i estudiosos del joguet ens hem de felicitar per tindre constància d'aquesta mostra de la història i de l'etnografia, és a dir, un fragment del patrimoni cultural dels pobles. El nostre principal objectiu ha estat posar al seu abast aquestes pàgines de la ciutat de Denia i que per a moltes generacions formen part de la seva infància i de la seva joventut. Gràcies a tots els que han assistit a l'acte per acompanyar-nos en un dia molt important per al món del joguet. Esperem que la presentació d'aquest llibre i l'exposició dels joguets de Denia, així al Museu del Joguet de Figueres, els encoratge a visitar-nos, conèixer la ciutat i poder contemplar una ampla mostra de peces permanents en el nostre museu. Moltes gràcies. y ahora, si tienen alguna pregunta o volen preguntar algo o comentar sobre cosa, pues que las hacen. Muchas gracias. Ha dicho que en Francia no, es, no estaba importando los en Francia algo, lo que pasa pasa que tampoco era... No tanto como según, en A ver, en diferentes, según qué épocas. En un principio no, porque era cuando allí estaba también en la guerra y todo el tema. Pero posteriormente sí se ha exportado bastante. Nosotros hemos hablado en el momento de la exportación, era en esos años, antes de la guerra, claro. Pero luego últimamente, pues hombre, las empresas que habían, eh, estas últimas, Sendra, Giner, Hosman, ellos sí que me consta que han exportado a Francia y a muchos países, eh, a Europa, prácticamente a toda Europa. En América también. En el libro explicamos cómo hubo unos años en la, en la época de, la, de, la, Guerra Civil Española que las fábricas, eh, o sea, con el material de los juguetes se dedicaban a hacer balas, de hacer material bélico. O sea, con, el material de juguetes hubo una, paralización de para hacer... Pues en el libro está eso más detallado y más eh, ampliado. Yo mm, quiero decirles que Maite Carrió mm, es la presidenta de la asociación Amix del Joguet de Denia, que es la que, pues un poco, es el alma, un alma un poco de, todo este trabajo. Y esta exposición, pues ha sido la, la Amix del Joguet de Denia la que la ha impulsado y nosotras dos, <clears throat> más cabezotas que nadie, porque nos ha dado mucho trabajo, hemos hecho muchos kilómetros y bueno, nos ha hecho mucha ilusión poderlo presentar aquí en un museo tan importante. O sea, nos gustaría que le dieran un vistazo al libro, no sé, porque realmente pues ha costado mucho de localizar todos esos juguetes, de pedirlos a las familias. Hemos entrevistado incluso una señora de 100 años que aún tenía memoria y aún nos pudo contar cosas de su época. Y hemos vivido momentos de auténtica emoción, de ver la emoción de los, de los informantes, ¿no? Y, bueno, pues ahora cuando mm, Maite pone en Facebook, muchas veces pone uno de estos juguetes y cuenta la, su historia y cuenta con se hizo. Y claro, los hijos de los fabricantes, los nietos de los fabricantes, pues tienen mucho orgullo de que, de que esto, pues yo creo que no es, no se trata de, de, folclore, se trata de un auténtico patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio histórico y patrimonio cultural, que aún todos nosotros, no, bueno, todos no, aquí hay gente muy joven, pero hemos jugado como hemos visto esto, pero dentro de 25 años, absolutamente ningún niño, bueno, el cambio de formas de jugar se acabó, ¿no? Y es interesante. Hombre, ahora si se conserva mucho material y muchas piezas es gracias a los coleccionistas, sobre todo. Eso es, eh, yo reconozco que tienen en este momento un mérito increíble. Eh, y te da mucho gusto ahora cuando vienes a una feria como la que hay mañana aquí, que nosotros aquí siempre hemos encontrado piezas interesantes, eh, de llevarte, pues mm, yo concretamente el otro día un compañero me trajo un catálogo de, de los Oliver Morante Hermanos, pues del, de 1913 y dices, ostras, que incluso nosotros, o sea, sabíamos que existía, la tenemos documentada, pero nos quedamos asombrados ver la variedad de juguetes que había y el catálogo que era así de gordo, ¿no? Son cosas de esas que dices, eh, y gracias a todo este mundo del mercado, del coleccionismo y tal, se ha podido conservar, si no, no quedaría nada. Y así todo, la gente que, que va al museo dice, la gente que aún queda de aquella época y que ha trabajado, que trabajó en estas fábricas, dice, pues aquí no hay nada, esto, esto, esto, esto no es nada de lo que se hacía aquí. Yo digo, pues gracias a Dios que hemos conservado esto, <laughs> porque si no. También es interesante ver cómo la, una población, o sea, en un momento de crisis, ha de despertar y la iniciativa y la imaginación y la creatividad, porque eh, claro, mm, se dedicaba la mayor parte de la población al trabajo de la elaboración de la pasa, que ustedes saben que es el secar la uva de moscatel, transformarla en pasa. Y era, bueno, se exportaba por el puerto de Deña y la vida de Denia era una vida rica, con teatros, con casinos, era una vida de un esplendor tremendo. Trabajaban mujeres, trabajaban los niños en lo de la paz, trabajaban hasta de 10 años. Llega un momento, llega la filoxera mata las, las, las, la viña y queda la población paralizada. Se tiene que emigrar mucha gente, tuvo que Y la coincidencia de que un gran empresario alemán está allí por lo de la exportación de la pasa y tal, y se le ocurre o sea, decir, bueno, porque eh, en Nuremberg era muy importante ya en esa época el y entonces él vio la idea y dice, pues vamos a intentar de... Y entonces, entonces, claro, o sea, ¿qué tenía la base material que tenía Denia? para la pasa para hacer había mm, como se decían las etiquetas que donde se donde en las, en las cajitas de madera que exportaban eran como cajitas de bombones con unas con unas litografías preciosas que se llamaban camisetas como unas puntillas y tal o sea que había imprentas preciosas que se dedicaban a eso se aprovecharon esas imprentas había cantidad de carpinterías y banisterías para las cajas para tal se aprovechó toda la madera y los obreros, los, trabajadores que sabían trabajar la madera. Es decir, que hay alguien que tiene una iniciativa, los demás ven, pues tenemos una base, tenemos una gente que sabe trabajar la madera, que sabe tal. ¿Y cómo, cómo es posible yo, cuando vimos, por eso hemos dicho nuestra sorpresa nosotros personalmente, que, haya, que hayamos podido constatar 100 fábricas de juguetes? Es que yo hoy no me puedo imaginar 100, en una ciudad como Denia, que en este momento que tiene mucha población, tiene 30.000 habitantes, en este momento que tiene muchísima población. ¿Cómo es posible? Porque es que toda la población trabajaba en, este mundo del arte. O sea, niños, mujeres, o sea, todo el mundo. Y luego pues pasó eso. Hay otros factores que hicieron la decadencia, como hemos hablado, la introducción del plástico, el tener que cambiar la, eh, el cambiar la materia prima, pues suponía una inversión muy grande, porque no tenía nada que ver el taller del señor del, del torno para la madera que, el plástico, era completamente. Pero la suerte y la mala suerte que tenemos una costa maravillosa, un clima maravilloso, y que vieron que vendiendo unos bancalitos, que nosotros llamamos bancalitos de, de, uva o de naranjos, lo que sea, solucionaban en aquel momento la vida. Y no pues que fue la destrucción de la industria. Que esa ha sido la diferencia con Ibi, por ejemplo. Ibi ha seguido un poco la tradición del juguete y viviendo aún dentro de lo que ha podido y aún sigue el juguete allí. Ellos, Yonil, ellos, estas poblaciones no tuvieron este desarrollo en el tema del, turismo. No tienen costa y, están en la montaña y, nosotros no sabemos si ha sido una suerte o no tener el privilegio del paisaje, ¿no? Ah. Que ha traído tanto, pero lo que está claro es que el, para mí el gran problema que tenemos muchas veces es que hacemos monocultivos. O sea, que, hay naranjos, pues todo naranjos. Que hay juguetes, pues juguetes. Que hay turismo, pues turismo. Eh, yo pienso que hay que diversificar, es muy importante. Pero en fin. Bueno, hemos hablado más nosotras, ¿eh? A ver. ¿eh? <laughs> ¿Tienen, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, de cómo hemos hecho el trabajo, de no sé, lo que, lo que quieran preguntaros? En... Bueno, y si alguien quiere presentarse y decir, yo que sé, si es coleccionista o por qué tiene este interés, también nos gustaría conoceros. ¿Vosotros sois de franceses coleccionistas? ¿Y tenéis algún tipo de juguete? ¿Coleccionáis algún tipo en concreto? De... esta chica el francés lo domina muy bien, ¿eh? ¿Me jouer, mais, mais en bois, en plastique, matière Père, Paul. le jouet Citroën surtout. Euh, euh Garçon. Et de quelle, de quelle partie de la France Toulouse. Ouais. Et si on va à Toulouse, euh, comment s'appelle Quel est les... Tournefeuille. C'est la, la bourse de Tournefeuille, c'est sérieux club CCM. Ouais. Vous avez une petite carte pour... Euh, non, non. non. Mais demain il y a le club qui. Euh, la plupart. Euh, ouais. Mais demain, on pourrait voir. Vous, vous oui, vous avez apporté des, demain, demain, des jouets pour demain. Quoi. ¿Y, vosotros? ¿Sois también coleccionistas? ¿O sois.? No. Sí, sí, el grupo ese no, no somos sí, mal. Sois coleccionistas. Sí, sí, somos coleccionistas nosotros. Pero de, de... De qué, no, que de qué tipo de juguetes? Uf, en de tot. Sobretot, de tot? Sobretot és nina. nina. Nines? Fem ah. nines, a, bueno, justament aquesta Setmana Santa vaig estar per Unil, per Ibi, sí. veient tots els museus aquests yeah, que allà, i sobretot és nina espanyola, també fem nina maniquí americana, bueno, tot una mica, el caigui. I jo en particular joguina, joguina joc de taula, també fem fireta alguns, bueno, que toquem una miqueta i que també estem aquí per cremar. Per cremar és l'art. la... Molt bé. Bueno, a mi de totes formes, nosaltres en Denia també fem una fira, que no, no sé si la coneixeu, eh, per desembre, que si algú vol informació o inclús nosaltres també tenim una pàgina web, un Facebook, no sé, pense que és bo estar en contacte i... Sí, intercanviar. Mm -hmm. Bueno, realment vos pareix, o sigui, que té algun interès que, que hem fet este treball, vos pareix que és un poc inútil en esta època de... No, per, perquè jo trobe, jo trobe que realment, o sigui, ens ha costat dos o tres anys d'investigació, no? De, però és allò que veu que, que, que, que vam arribar a temps perquè totes aquestes persones és que més del 50% dels informants en aquests anys ja no viuen perquè, clar, perquè és que van matar les persones més majors, no és que els van matar vosaltres, és que, és que eren els més majors. I per altra banda, això, o sigui, quan van començar el treball, quedaven quatre fàbriques de joguets i avui només queda una. Vull dir que ha sigut com un treball d'urgència, d'urgència perquè veien que, que, que, que era molt difícil i clar, i moltes coses eh, pues, molesten les cases, han d'alguna manera han desaparegut, sobretot coses així grans, oh, jo tenia aquest joguet, però on està? Pues no sé què s'ha fet d'aquest joguet. Ha sigut eh, una tasca d'anar un poc per favor, i, igual que pues, eh, el senyor que, que el torner, el que fa, fer-lo posar la màquina en marxa per a, veure com, per a poder descriure un poquet en el llibre com, com es tornejava, com es feia eh, anar a les cases a veure que ens explicaren com fer lo de les nines. Ha sigut un treball pues, laboriós i interessant perquè el que, el que ha llegit Maite, no? ens mostrem com un pont entre aquelles persones tan majors que han desaparegut o estan a punt de desaparèixer i una generació que ja és el món de les, de les màquines, de les tal i qual, que ja, pues, eh, pues bé. Però la qüestió està en que en els treballs d'arqueologia apareixen joguets. Això vol dir que el joguet és, no, és un, no és un capritxo, és una necessitat tindre un joguet en les mans. Aleshores, pues, si, si podem tindre un joguet de l'època dels romans, de principis del segle XX i de finals del segle XIX, en més dret hem de tindre constància de, de sa història, no? O sigui, això és la, segur la nostra, la nostra visió. Bueno, nosaltres no, no vivim en l'època dels romans, però de finals del segle XIX i del XX encara podem, encara podem aconseguir alguna cosa, no? I bé, i segurament pues, una proposta, quan, quan descansem de fer totes aquestes coses, tenia una proposta perquè a Dènia, clar, el llibre estava en valencià i perquè és el llibre és el resultat d'una beca d'investigació que ens va concedir l'Ajuntament de Dènia i havia de ser una de les, de les, en les bases que havia estat escrit en, en valencià però ara què passa? Que Dènia és molt turística i tenim molta gent estrangera per cert, vostès mos entenen? Vosaltres no entienden? Sí, sí. Sí, ver <laughs> Porque me estoy, me, estoy, dando cuenta. pero. bueno. Es que si no, lo traducimos también a francés. Yo estoy encantada. Pues que estamos pensando, a ver si descansamos un poco de, de, todo esto. Y no hacemos una traducción, pero hacemos un libro un poco más modesto para que no sea tan caro, porque este libro, claro, el formato, la cantidad, la cantidad de imágenes y todo eso hace que, que resulte un poco más caro y mucha gente nos ha podido si lo podíamos traducir. Y entonces, pues eh, la próxima tarea, no sé cuándo, pero la próxima tarea es hacer otro libro un poquitín más modesto, con la información fundamental la misma, con imágenes que tenemos en reserva, porque para que no fuera más caro, la editorial ya nos, nos paró los pies y tenemos muchas fotografías en archivo, y entonces podíamos hacer un trabajo en castellano y en inglés, para que los visitantes de Denia pudieran eh, entenderlo, pudieran conseguirlo. Bueno, pero ahora el que no conozca Denia se tiene que animar, porque ya <laughs> por un lado por otro. La feria de Denia ya saben que es en, en, en diciembre, en diciembre, en el en día 8 de diciembre, 7 de diciembre, ¿no? 6, el 6, este que viene del 6. El 6. Le 6, eh, 6 de diciembre. ¿Eh? Bueno, pues ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, pues por. ¿Eh? Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo? Dos a tres años dos a tres años. ahora pasa, no nos dedicamos a esto no, solo. Esto es un extra de nuestros Una trabajamos, la, trabajamos las dos en la enseñanza y las tardes las dedicábamos a la investigación. O sea, que no dedicábamos el día entero a hacer esto. Lo que pasa es que Maite tenía mucha relación porque su familia viene de familia juguetera, entonces tenía mucha relación con representantes y pues hemos pasado muchas horas de información, de trabajo de campo, de preguntar, de, intentar que la memoria les viniera y luego pues algunas de esas fechas que ustedes han visto a lo mejor ha sido simplemente una factura que hemos podido encontrar en el archivo donde está la fecha del fabricante cuando se dio de alta en la fábrica, o sea que ha sido también un trabajo de archivo, después además del trabajo. de... archivo había muchas fábricas que sí que estaban documentadas, que se daban de alta, pero a veces se daban de baja y luego se volvían a dar de alta eh, y al final llegaba un momento y decías, ostras, mm, te perdías, <laughs> te, perdías a veces. Pero bueno, pues nada. Pues muchísimas pues gracias. ¿eh? gracias a todos. Pues